الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيمتم محمد صلاة سلام زنفكيه Uh, inshallah tukimsubiri mhadir inshallah tutakuwa na wenye kukumbushana juu ya nukta muhimu sana katika maisha ya kila Muislamu inamhusu hili kunayo sunna muhimu ambayo wengi hughafilika juu yake sunna yenyewe niliyopokewa ama kusimuliwa na Sa'ad ibn Hisham عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وروت عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر متفق عليه katika هي masala wengi katika waislamu wameghafilika juu yao juu yake ni hii sunna ya rakaa mbili kabla ya sala ya alfajiri kuna fadhila kubwa zaidi watu kila siku hukosa labda kwa kughafilika ama kwa kuchukulia raisi walakin ni jambo ambalo kwamba ni bora zaidi alivyosema alayhi salatu wasalam rak'atani qabla alfajri khairu min ad-dunya wa ma fiha yani rakaa mbili mtu atakapoitekeleza na kuisimamisha kabla ya sala ya faridha ya alfajiri basi atakuwa amefanya jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya dunia na vilivyomo na tunavyojua dunia na vilivyomo sio kitu ambacho kwamba mtu anaweza kutasawar kiulaini hivyo kwa sababu dinia na vilivyomo ni thamani ambayo kwamba haiwezi kabisa kuhesabika na tukitoa mfano mdogo mtu akis, akipewa labda sehemu tu kidogo katika ardhi kwa mfano sehemu ambayo kwamba iko na ekari alfu moja tu akaambiwa hii ni yako na vilivyomo huyo atakuwa ni tajiri katika zama hizi zetu tajiri katika zama hizi zetu kwa hiyo mwenye kutekeleza rakaa mbili kabla ya alfajiri yanapata fadhila ya kupewa yani zaidi ya dunia na vilivyomo kwa hiyo inshallah biidhnillah tujitahidi katika uwezo wetu kabla ya alfajiri tuwe tunatekeleza hizi rakaa mbili ambayo kwamba rasul anasema ni bora zaidi ya dunia na vilivyomo kama rakaa hizi mbili ni bora zaidi ya dunia na, eh, na vilivyomo je sala yenyewe alfajiri itakuwa ni kubwa zaidi kwa inshallah tujitahidi kuweza kutekeleza sala ya alfajiri walakin kabla sala alfajiri tutekeleze rakaa mbili ambayo kwamba rasul alayhi salatu wasalam ametuhimiza kwa machache subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka